Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadeset lipnja 1915. godine u Meki Husein ibn Ali, emir i šerif Meke, okupio na sastanku svoje sinove. Morao je odlučiti o važnoj stvari – na arapskom riječ šarif znači plemenit, častan. Naslov šerifa nosili su ugledni ratnici ili plemići, ali taj su naslov nosili i neki islamski vladari. Među njima posebno je bio istaknut šerif Meke, najsvetijeg mjesta Islama. Husein i Banali bio iz hašemitskog klana koji je vukao podrijetlo od Muhameda i postao je šerif Jemir Meke 1908. godine. Prvo mjesto u svijetu islama tada imao sultan Osmanskog carstva, koji ujedno nosio i titulu kalifa. Drugi po važnosti bio je šerif i emir Meke. Godinu dana nakon što je imenovao Huseina za šerifa Meke u revoluciji koju su vodili mlado Turci, predvođeni Enver Pašom i Talat Pašom, sultan Abdul Hamid svrgnut je s vlasti. Novi vladari Osmanskog carstva nisu namjeravali svrgnuti i novog šerifa ali mladoturski program reformi koji je uključivao i centralizaciju carstva nije odgovarao šerifu Huseinu. On je početkom 1914. poslao sina Abdullaha u posjet Egiptu, gdje se on sastao s lordom Kitchenerom, proslavljenim britanskim feldmaršalom, koji je kao generalni konzul u ime britanske vlade vladao Egiptom i Sudanom. Abdullah je za Kitchenera i njegovog tajnika za Orient, Ronalda Storsa, imao jedno važno pitanje. Eugene Rodan u knjizi Pad Osmanlija, Veliki rat na Srednjem istoku, piše. Abdullah je iskoristio prigodu da ispita britanski stav o sve dubljim napetostima između Istambula i Meke. Kada sam ga upitao da mi kaže bili u slučaju raskida šerif mogao računati na potporu Velike Britanije, prisjetio se Abdullah. Kitchener je negativno odgovorio uz opravdanje da su britanski odnosi s Turskom prijateljski i da je to u svakom slučaju interno pitanje u kojemu ne bi bilo prilično da intervenira strana sila. Obziri prema nemiješanju unutrašnje stvari druge države nestali su 14. studenog 1914. godine, kada je u Istanbulu javno pročitana odluka objavi svetog rata džihada protiv sila Antante. Mladoturski režim koji je Osmansko carstvo uveo u rat na strani centralnih sila, traži od šerifa Meke da se pridruži pozivu na sveti rat. Šerif Hussein je oklijevao. Lord Kitchener prisjetio se pitanja koje mu je u Kairu uputio šerifo sin Abdullah. Eugene Rodan piše. Dok su Turci pritiskali šerifa Huseina da podrži osmanski džihad, Britanci su bili prema riječima jednog arapskog nacionalista odlučni da pozivu na sveti rat uskrate njegovu glavnu munju, tako što će sklopiti sporazum sa šerifom Huseinom. U studenom 1914. Stors je u Kitchenerovo ime pisao sinu šerifa Huseina Abdullahu kako bi osigurao prešutan savez. Ako bi šerif i arapski narodi dali svoju potporu britanskim ratnim naporima, Kitchener bi dao britansko jamstvo arapskoj nezavisnosti i zaštiti od izvanjske agresije. Šerif Hussein znao je kakvu bi cijenu imalo podizanje pobune protiv Osmanskog carstva i savezništvo sa silama Antante. Nekoliko mjeseci vagao je što mu je najbolje za učiniti poslao je sina Fejsala u Istanbul da se sastane sa sultanom Mehmedom V i što je puno važnije s vodstvom mladoturaka. Fejsal je otišao i u Damask na razgovore sa utjecajnim ljudima u arapskom nacionalističkom pokretu. Tek nakon toga, 20. lipnja 1915. godine, šerif Hussein okupio je sinove na vječanju koje je potrajalo tjedan dana. Rezultat tog vijećanja bila je odluka da se s Velikom Britanijom utanače uvjeti prije nego što se odluči hoće li se pristupiti osmanskom džihadu ili će se pokrenuti arapska pobuna. Šerif Hussein naložio je sinu Abdullahu da sastavi pismo za Ronalda Storsa. U njemu se tvrdilo da šerif govori u ime cijele arapske nacije i tražila se arapska nezavisnost ne samo na arapskom poluotoku, već i na Srednjem istoku. Ako je Velika Britanija htjela da se šerif uključi u ime Arapa u rat protiv Osmanskog carstva, onda je Velika Britanija trebala zajamčiti poštovanje tih zahtjeva. U Kairu više nije bilo Lorda Kitchenera. On je nakon izbijanja rata postao ministar rata. Britanska vlada za visokog komesara u Egiptu imenovala je Sir Henrya McMahona, koji nije žurio s odgovorom. Ali onda je položaj snaga Commonwealtha na Galipolju postao težak i Britanija je shvatila da je potreban saveznik na istoku. Eugene Rodan piše. McMahon je uputio svoj odgovor na Abdullahovo pismo izravno Emiru Meke. Imamo čas zahvaliti na vašem iskrenom izražavanju vaših osjećaja prema Engleskoj. Počeo je svoje pismo od 30. kolovoza. Potvrdio je Kitchenerovo ranije jamstvo potpori za nezavisnost Arabije i njezinih stanovnika, zajedno s našim prihvaćanjem arapskog kalifata kad on bude proglašen. Ipak, odbio je uvući se u rasprave o granicama, tvrdeći da je prerano u jeku rata trošiti naše vrijeme na raspravu o detaljima. Kada je šerif Hussein dobio McMahonovo pismo, brzo je napisao odgovor. 9. rujna u Kairu je stiglo šerifovo pismo. Eugene Rodan piše. On je protestirao zbog nejasnosti i tona hladnoće i oklijevanja s kojim je visoki komesar odbio prihvatiti arapske granice. Odbio je bilo kakve osobne ambicije i tvrdio je da govori u ime arapskog naroda kao cijeline – Uvjeren sam da vaša ekscelencija neće sumnjati da nisam ja taj koji zahtjeva te granice, koje uključuju samo našu rasu, već da su to prijedlozi naroda, inzistirao je šerif Husein u svojoj vitičastoj prozi. Hussein nije imao pojma da su se Francuska i Velika Britanija već dogovorile o podjeli plijena na Srednjem istoku. Plijen se sastoja od Sirije, današnjeg Libanona i Sirije, Mezopotamije, današnjeg Iraka, te područja Palestine, današnjeg Izraela i Jordana. Pored toga, Britanija imala i obaveze prema vladarima zemalja zaljeva, vladarima Omana, Bahreina, Katara, Kuvajta, kao i prema Huseinovom suparniku Abdulazisu ibn Saudu, koji je vladao istokom arapskog poluotoka. Između 5. studenog 1915. i 10. ožujka 1916. Hussein i McMahon izmijenili su niz pisama. Britanski predstavnik nastojao biti što je moguće nejasniji oko granica Arapske kraljevine, koju nije dovodio u pitanje. Šerif Meke inzistirao je na priznanju kraljevine i njezinoj nezavisnosti. Rezultat tog dopisivanja je sklapanje ratnog saveza između šerifa Meke i Velike Britanije. Vrhunac arapske pobune dogodio se u listopadu 1918. godine, kada su arapske snage ušle u Damask. Doduše, čast da prvi uđu u grad uzeli su pripadnici australske treće lake konjičke brigade, koji su, ispunjavajući zapovjed da presijeku odstupnicu osmanskim snagama prema Homsu, prošli kroz grad napušten od osmanske vojske. Australci su brzo otišli iz grada kako bi u njega ušlo 1500 beduinskih konjanika. Onda su u grad ušla dva ključna čovjeka britansko arabskog savezništva. Eugene Rodan piše. Svečano se nastavila sljedeća dva dana. Prvo je u Damasku ušao general Allenby i konačno 3. listopada 1918. došao je i sam Emir Faisal, Hubert Young, britanski časnik pridodan arapskoj pobuni kao neka vrsta zamjene za T. i e. Lorenza, izvezao se u velikom crvenom Mercedesu, koji je njemački general Liman von Sanders ostavio u Damasku kako bi dočekao Faisala. Zatekao je arapskog princa na čelu velike skupine konjanika koji su jahali kroz uske ulice, napučene oduševljenim stanovnicima Damaska, i ponudio mu da ga odveze do središta grada. Fejsal je odbio ponudu, više volio ući u Damask na arapskom jurišnom konju nego u njemačkoj limuzini. Faisal je dojahao do hotela Victoria gdje se susreo s generalom Edmundom Allenbyem, zapovjednikom britanskih ekspedicijskih snaga na Srednjem istoku. Tu je već pobjeda počela tamnjeti. Allenby, kojemu je kao prevoditelj služio satnik T. Lawrence, glasoviti Lawrence od Arabije, rekao je Faisalu da prema dogovoru s Francuskom vlada nove arapske kraljevine neće imati vlast nad Libanonom. Bilo je to samo prvo u nizu razočarenja. Početkom 1919. godine u Parizu počela je mirovna konferencija koja je trebala urediti mir nakon Prvog svjetskog rata. Na tu je konferenciju već u studenom 1918. krenuo i Faisal. U Europi je naišao na sjajan prijem. Govorili su da odiše mirom i tišinom pustinje, svojstvenom ljudima koji žive na širokim prostranstvima da je britak, vitak i egzaltiran momak s prelijepim gotovo ženskim rukama. Nakon mjeseci pregovora, obećanja o arapskoj kraljevini nezavisnosti ipak se nisu ostvarila. Zara Steiner u knjizi Svjetla koja su se ugasila, Europska međunarodna povijest 1919. 1933. ovako opisuje rezultat mjeseci pregovora koji su se nastavili i nakon završetka mirovne konferencije u Parizu. Sporazum dogovoren u San Remu bez prisustva Turaka i Arapa uvelike je potvrdio odluku donesenu na konferenciju u Londonu održanoj godinu dana prije. Oblici i granice mandata određeni su od Britanaca i Francuza i bit će predani Ligi naroda na prihvaćanje. Prema uvjetima sporazuma, središnje obalno područje arapskog poluotoka zvano Hedžaz, sada dio Saudijske Arabije, postalo je nezavisna kraljevina. Britanija je dobila mandat nad Irakom ili Mezopotamijom i Palestinom, većim područjem nego onim određenim sporazumom Sykes-Picot. Francuzi su postali mandatna sila u Libanonu i Siriji. Sporazum je ostavio Francuskoj slobodne ruke da se bez britanske intervencije nagodi s Fejsalom. Francuzi su 24. srpnja 1920. u jednom okrešaju napali i protjerali sirijske snage i okupirale Damask. Fejsal i njegova obitelj poslani su u izgnanstvo. Šerif i emir Meke Hussein koji je sa sinovima i poveo Arape u pobunu protiv Osmanskog carstva, Prvo je izgubio razum kada je vidio što se dogodilo na mirovnim konferencijama nakon Prvog svjetskog rata, a onda je izgubio emirat koji mu je ratom oduzeo Abdulaziz ibn Saud, koji je onda proglasio kraljevinu Saudijsku Arabiju. Njegov sin Faisal od gerilskog vođe i ratnog heroja postao je prognanik. Nakon godinu dana progonstva, prvo u Palestini, a onda u Italiji, Velika Britanija postavila ga je za kralja Mezopotamije, koja je onda preimenovana u Irak. Nakon Prvog svjetskog rata sile pobjednice na mirovnoj konferenciji u Parizu dogovorile su se kako će se urediti svijet nakon rata. Najvažnije je bilo uređivanje odnosa s Njemačkom. Nakon toga na red su dolazili ostali dijelovi Europe i ostatka svijeta. Ako je mir na Bliskom istoku bio težak, ništa lakše nije bilo sklapanje mira s carstvom koje je nestalo u Prvom svjetskom ratu. Govori povisničar Tihomir Ponoš iz arhiva Srba u Hrvatskoj. Sklapanje mira sa austro je bio jedan od zapravo najvećih izazova na Pariškoj mirovnoj konferenciji. To je nešto što je obično u drugom planu. Zato što je u prvom planu naravno Njemačka, u prvom planu je Liga naroda, u prvom planu su Wilson Clemensa. Ali kako sklopiti ugovor sa državom koja se raspala? Uglavnom zapravo nikako, ali se nekako moralo. Onda se odlučilo da će se sklopiti mirovni ugovori sa Austrijom i Mađarskom, jer se za njih odlučilo da su to dvije države sljednice Austro-Ugarske monarhije, odnosno još nekadašnje Habsburgske monarhije. Te dvije države su imale ozbiljnih prigovora na to. Dakle, one su govorile da je austro monarhija bila mnogo veća nego li što su Austrija i Mađarska, pa i kad se zbroje, da su i vojnici iz drugih dijelova, dakle iz dijelova koji su bili austro koji, su postali dijelovi Poljske, Čehoslovačke, Rumunske, Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca i Italije, da su i njihovi vojnici sudjelovali, da su one sa svojim ekonomijama sudjelovali u Prvom svjetskom ratu i radili već to sve skupa što su ovaj, radili i na kraju zgubili rat. Mađarska je imala poseban prigovor jer je Mađarska govorila, ali nama zapravo nije bilo dobro u toj Austro-Ugarskoj. Mi smo isto bili tlačeni, potlačeni, ti su nas tlačili, znamo da je Austro-Ugarska bila zapravo država koja je bila u više krizi sama unutar sebe i da je uoči izbijanja Prvog svjetskog rata se ozbiljno razmišljao o tome što dalje, kako dalje, kako reorganizirati i može li se reorganizirati Austro-Ugarska da uopće opstane. Austrija je imala prigovor da ona nema veze više nikakve sa Austro-Ugarskom monarhijom, jer oni prvo nemaju više nikakve veze sa dinastijom eh, Habsburg, koja je napustila Austriju i oni su usvojili poseban Lex Habsburg, kojima zapravo dinastiji bio zabranjen povratak, su rekli to je bila monarhija. Mi više nismo monarhija, mi smo republika, mi smo potpuno drugačije. Ali bez obzira na sve to, nekako je trebalo sklopiti mirovni ugovor s nekim tko bi predstavljao drugu najvažniju državu centralnih sila, pa je to onda na kraju sklopljeno sa Austrijom i sklopljeno je sa, sa Mađarskom. 8. studenog 1918. godine Jozef Redlich, ministar i liberalni političar, posjetio je cara i kralja Karla u palači Schönbrunn. U palači koju su sagradili car i kralj Karlo VI i njegova kćer i nasljednica carica i kraljica Marija Terezija, Redlih je zatekao njihovog nasljednika koji nije mogao više odudarati od svojih moćnih predaka. U baroknom sjaju Habsburške palače sjedio je car i kralj koji više nije imao ni vojske, ni carstva. Ono čega je Karlo ipak imao u izobilju bile su titule koje donosi Margaret Macmillan u knjizi Mirotvorci, šest mjeseci koji su promijenili svijet. Ostao je austrijski car, kralje Mađarske, Češke, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Ludomerije, Galicije i Ilirije, Austrijski nadvojvoda, nadvojvoda Toskane i Krakova, vojvoda Lotaringije, Salzburga, Štajerske, Koruške, Kranjske i Bukovine, nadvojvoda Transilvanije, Mark Grof Moravske, vojvoda Gornje i Donje Šleske, Modene, Parme, Pjačence i Guastela, Satora, Tešena, Furlanije, Dubrovnika i Zadra, Reichgraf, Habsburga i Tirola i tako dalje. Karlo se 11. studenog 1918. godine odrekao političke vlasti, ali se nije odrekao titula i prijestolja. Pod zaštitom britanskog kralja Đorđa V. povukao se u dvorac Eckartsau u Austriji. Dok je on boravio u dvorcu, oko njega se širila bijeda. Margaret Macmillan piše. U Pariz su stizali alarmantni izvještaji o stanju u Austriji, o selima bez stoke, praznim policama u dućanima, širenju tuberkuloze, ljudima u otrcanim uniformama, tisućama nezaposlenih, 125 tisuća samo u Beču. Tvornice su stale, a vlakovi i tramvaji vozili su samo privremeno. Bivši vrhovni zapovjednik carske vojske vodio je malu trafiku, a niži časnici postali su čistači cipela. Gladne djeca prosila su po ulicama, a pred pučkim kuhinjama stajali su dugi redovi. Dućani i restorani prestali su raditi kako bi uštedjeli u gorivu. Ulice su bile prljave i zapuštene, prozori su bili zakucani daskama jer nije bilo stakla za popravak. Habsburške palače bile su opljačkane. Šembrun je sada bio dom za napuštenu djecu, a Hofburg iznajmljivan za privatne zabave. Njihovo ponašanje, primijetio je jedan američki promatrač govoreći o Bečanima, bilo je ponašanje ljudi koji su pretrpjeli veliku prirodnu katastrofu, poput gladi ili poplave. Karlo je s prijestolja svrgnut odlukom Austrijskog parlamenta i oduzete su mu sve ove titule. On je iz dvorca u Austriji prvo emigrirao u ožujku 1919. u Švicarsku, a onda i na Madeiru, gdje je 1922. umro od posljedice gripe. Austrije pak ostalo suočavanje s teškim mirom. Austrija je tada manje više svedena na teritorijalno govoreći na, na, na današnju Austriju. Austrija je imala problem u tome što je tada postojala Austrija, ali nisu postojali Austrijanci. Njih je tek trebalo stvoriti. One su stvorene zapravo uglavnom nakon drugog svjetskog rata. Austrijanci, oni Austrijanci su zapravo prije svega imali dominantno, ne isključivali dominantno njemačku nacionalnu svijest i bili su tradicionalno lojalni Habsburzima i to je bilo ono što je njih ujedinjavalo, lojalnost Habsburzima. Sada te dinastije više nije bilo. Zabranjeno je ujedinjenje sa njemačkom državom. I to je bilo zapravo nešto što je Austrijance dosta smetalo između dva svjetska rata, ne samo Hitlera kao najpoznatijeg Austrijanca kojeg je to smetalo, nego mnoge Austrijance, ne samo zato što su se oni mnogi osjećali Njemcima i pripadnicima njemačke nacije, nego zato što je Austrija ekonomski u svemu tome, u tom raspadu države jako loše prošla. Ona je izgubila svoja interna unutarnja tržišta. Ona je postala mala republika, poljoprivredna, sa Bečom kao u tom trenutku prevelikim glavnim gradom za veličinu te države. Dobar dio njene industrije nekadašnje zapravo bio negdje drugdje, prije svega u Češkoj. Beč je imao veoma jake financijske institucije, banke, burzu, koji su zapravo postali nevažni jer su oni izgubili također svoja tržišta. Ono što su oni mogli prije toga plasirati, u Ugarsku više nisu mogli plasirati. Oni su recimo na početku rata imali preko 3 milijarde kruna plasiranih u Ugarsku, u razno razne poslove i poslovne pothvate u Ugarsku, a u prvih nekoliko godina nakon Prvog svjetskog rata nisu uspjeli plasirati ni 7 milijuna. Mnogi zaboravljaju da je Austrija, to danas zvuči čudno, ali to doista tako, Austrija između dva svjetska rata je siromašna europska država. Do 29. listopada 1918. godine, kada je u Zagrebu na sjednici Hrvatskog sabora donesen zaključak da se Dalmacija, Hrvatska, Slavonija s Rijekom proglašuju posve nezavisnom državom prema Ugarskoj i Austriji, te pristupaju u zajedničku narodnu suverenu državu Slovenaca, Hrvata i Srba na cijelom etnografskom području toga naroda, bez obzira na ma koje teritorijalne i državne granice u kojima narod Slovenaca, Hrvata i Srba danas živi, Austrougarska vojska i država već su bile na izdisaju. U trećem tjednu listopada general Herman von Köves, koji je zapovjedao snagama u Srbiji, dao je zapovjed za povlačenje preko rijeka Dunava, Save i Drine ali austrougarske trupe nisu ni na toj obrambenoj crti mogle zaustaviti srpsku vojsku u naletu. 24. listopada general Armando Diaz dao je talijanskoj vojsci zapovjed za napad na fronti kod Soče. Austrougarske trupe branile su se dva dana, a onda su dvije mađarske i jedna hrvatska brigada povele pobunu protiv časnika. U 9 sati ujutro 28. listopada feldmašal Svetozar Borojević traži od vrhovnog austrougarskog zapovjedništva da odmah sklopi primirje kako bi se spriječila anarhija koja bi mogla dokrajčiti vojsku. Kasnije tog dana u Pragu je proglašeno stvaranje Čehoslovačke republike. Austro-Ugarskom, kao što je to ime kaže, od 1867. dominirale su dvije sile, Austrija i Mađarska. Ako je Austriji bilo teško nakon raspada carstva, Mađarskoj nije bilo ništa bolje. I za nju će cijena mira biti velika. Paul Lendvaj u knjizi Mađari piše. Konačna iskra koja je zapalila tu mahnitu atmosferu nacionalnog poniženja, progresivnog društvenog pogoršavanja i neograničene demagogije udarila je izvana. 20. ožujka 1919. francuski pukovnik Vix predao je premijeru Karoju zloglasni saveznički ultimatum, u kojem se zapovjedalo povlačenje na novu crtu razgraničenja na jugoistoku, koja bi stare mađarske teritorije ocijekla od Mađarske. U odgovoru na upit Vix je dodao da se ta nova crta treba smatrati konačnom i čak i ako je on nakon oluje negodovanja povukao taj dodatak, ta je politička bomba imala golem učinak. Oskar Jasi je zabilježio. Nismo se samo osjećali poraženo, bezvoljno i odvratno, već i još gore, psihološki prevareno, izdano i izigrano. 16. studenog 1918. godine u Mađarsku se iz ruskog zarobljeništva vratio novinar Bela Kun u društvu još osam drugova. Bela Kun je 1916. godine zarobljen u borbama na ruskoj fronti. U zarobljeništvu je postao bolševički simpatizer, a u Mađarsku se vratio kako bi pokrenuo revoluciju. 24. studenog već je osnovao komunističku partiju, a u ožujku sljedeće godine on je predvodio revoluciju u kojoj je osnovana Sovjetska Mađarska. Loše ekonomsko stanje nije bilo jedini razlog za revoluciju. Poniženje zbog poraza u koje je Mađarsku doveo stari režim također je igralo veliku ulogu u izbijanju revolucije. Kontra revolucionarne snage uz potporu stranih trupa ugušit će revoluciju u kolovozu, ali novi režim nije napravio ništa kako bi poboljšao uvjete mira. U Mađarskoj nije trebalo stvarati Mađare. Bilo je tekako puno Mađara, a ono što je Mađare pogodilo to što je jako puno Mađara ostalo izvan Mađarske. Dakle, više od 3 e, milijuna Mađara, negdje oko 3 milijuna i 300 tisuća, je ostalo izvan Mađarske u Čehoslovačkoj, u onom dijelu koji je zapravo današnja Slovačka, u Rumunskoj, i u kraljevstvu Srba, Hrvata i slovenaca odnosno u, u današnjoj Vojvodini. To je ono što je Mađare s kojima je mirovni sporazum potpisan u Trianonu 4. lipnja 1920. jako, jako pogodilo. Dakle, ona je bila svedena na 28% nekadašnjeg ugarskog dijela teritorija Austro-Ugarske monarhije i na 36% stanovništva. Naravno, ona je izgubila jako puno stanovništva koje nije bilo mađarsko stanovništvo jer po popisu stanovništva iz 1910. to je zadnji popis prije Prvog svjetskog rata u Ugarskoj nemađarskog stanovništva je bilo 52%. Doduše, Mađari nisu ni za onodobne standarde najpoštenije popisivali, oni su popisivali vjersku pripadnost i jezik, materinji jezik nisu popisivali nacionalnu pripadnost, to je bilo namjerno jer su oni zapravo znali da su unutar ugarskog dijela monarhije, oni jesu najbrojniji, ali e, nemaju apsolutnu većinu. Njima je vojska svedena na 35 tisuća ljudi i to je zapravo bilo to. Mađarska je tekako osjetila taj sudar između s jedne strane samo određenja naroda, kao načela koje je Wilson unio u, Europu, iako je samo određenju naroda mnogo prije Wilsona što 1903. godine pisao Lenin, i s druge strane koncepta nacionalne države. I u, u toj konstelaciji oni su zapravo loše prošli, Mađari i oni dan danas zbog toga neki ili barem dijelom pate i, i nezadovoljni su i vole ponegdje gdje to i nije najprimjerenije isticati karte pred trijaronske Mađarske. 20 godina nakon mirovnih sporazuma o kojima je s europske karte nestala Austro-Ugarska, Thomas Montgomery Cunningham je usporedio tu državu s prelijepom starom vazom, čiju vrijednost nitko nije cijenio sve dok se ona nije raspala u tisuću komada. Za većinu diplomata ta izjava nije bila sporna. Nestakom austro na prostoru srednje i istočne Europe stvorila se nesigurnost koju nekako trebalo riješiti a i Austro-Ugarska i njezin raspad nisu bili jedini problem koji je trebalo riješiti nakon rata. Zara Steiner ovako opisuje stanje u Europi 1919. godine. Karta Zapadna Europe dramatično se promijenila 1919. godine. Karta Istočne Europe bila je neprepoznatljiva. Mirovni sporazumi rezultirali su najvećim povećanjem broja suverenih država još od vremena Vestfalskog mira. Umjesto tri velika carstva, Njemačke, Austro-Ugarske i Rusije, sada bilo osam novih ili ponovno uspostavljenih država. Finska, Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Čehoslovačka, Mađarska i Austrija. Na Balkanu je stvorena samo jedna nova država, Jugoslavija, ali sve druge države, Albanija, Bugarska, Grčka i Rumunjska, dobile su ili izgubile teritorije i pojavile su se s novim granicama i stanovništvom. To radikalno novo iscrtavanje granica ostavilo je zemlje nasljednice ranjivim i podijeljenim. One su imale vrlo različite nacionalne karakteristike, etnički sastav, interese i neprijatelje. U svom tom neredu jedan grad od tada 50 tisuća stanovnika postaće predmet žestokog spora na mirovnoj konferenciji u Parizu. Margaret Macmillan opisuje jedan od kritičnih trenutaka na toj mirovnoj konferenciji. 20. travnja Francis Stevenson stajala je kraj prozora u stanu Lloyda Georgea u Rue Nito i gledala preko puta u Wilsonovu kuću kako bi ustanovila traje li još hitni sastanak vijeća četvorice. Bio je uskrs, dan je bio prekrasan i Lloyd George'u je bio obećao da će je odvesti na piknik. Na prozoru se odjednom pojavio talijanski premijer Orlando – Naslonio se na šipu koja se preko njega protezala i zario glavu u ruke. Učinilo mi se da plače, ali nisam vjerovala da je to moguće, sve dok nisam ugledala kako vadi rupčić i njime briše oči i obraze. Rijeka je postala jedna od najvažnijih točaka prijepora uopće cijele te mirovne konferencije. Mnogi su se pitali kako je to postalo. Dakle, Rijeka tada nije bila velik grad, Rijeka i Sušak su imali manje od 50 tisuća stanovnika, Talijana je bilo manje od 50%, Rijeka je bila luka, ona je bila zapravo mađarska luka, sada se ne vraćamo kako je ona postala mađarska luka i da se ne vraćamo na priču o riječkoj krpici. Ona načelno Italiji nije trebala biti pretjerano važna luka jer je Italija imala dovoljno drugih važnih luka, uključujući i na Jadranu, primjerice Trst koji je bio mnogo jača luka nego Rijeka, ali je Rijeka postala epicentar te velike svađe na kojoj je bio s jedne strane Woodrow Wilson, a s druge strane su bili Talijani, dakle prije svega Orlando. Sama talijanska delegacija baš nije bila najjedinstvenija po tom pitanju. Oni su znali da se moraju sa nečim velikim vratiti, jer je stanje u Italiji bilo takvo i zbog svega onoga kako je Italija ratovala. Premijer Orlando se zalagao za koncept Londonski ugovor plus rijeka. Ministar vanjskih poslova Sanina je načelno bio sasvim zadovoljan londonskim ugovorom, može i bez rijeke. Međutim, kad se stvari zahuktaju, onda je teško ići dalje. Ne treba zaboraviti da je Pariška mirovna konferencija bila medijski za ono doba izuzetno praćena i da je to prva velika takva konferencija uopće u povijesti na kojoj su ljudi koji su odlučivali dakle predsjednici država i vlada bile zapravo isto tako i pod velikim medijskim pritiskom, pa i oni koji su bili u Parizu, a nisu Francuzi, kao što su recimo Orlando, su itekako dobro osjećali taj pritisak koji je dolazio talijanske javnosti, talijanskog javnog mnjenja, talijanskog e, tiska na kraju krajeva. Wilson je bio jako protiv toga, on je zapravo bio protiv i londonskog ugovora i protiv toga da rijeka postane dio Italije. On je u jednoj od 14 točaka se referirao, svojih 14 točaka se referirao na Italiju. U toj točci je napisao da, da talijanske granice treba prilagoditi njenim nacionalnim linijama. On je bio protiv Londonskog ugovora i zbog načina na koji je on sklopljen i zbog toga što Sjedinjene američke države u tome uopće nisu ni na koji način sudjelovale i zbog toga što je se on kosio sa tim njegovim načelom samoodređenja, odnosno samoopredjeljenja naroda. Velika Britanija, Francuska i Rusija sklopile su u Londonu 26. travnja 1915. godine tajni sporazum s kraljevinom Italijom. To nije bio jedini tajni sporazum sklopljen između sila Antante. Velika Britanija i Francuska sklopile su s Rusijom tajne sporazume kojima su jamčile Rusiji nadzor nad Bosporom i Dardanelima ako se u ratu protiv centralnih sila ona svrsta na stranu zapadnih sila – Italija je u 1914. ušla kao članica centralnih sila, ali nije ušla u rat. Razloge za to ovako opisuje Hugh Strahan u svojoj povijesti Prvog svjetskog rata. Ključno pitanje za Rim bilo je koja je strana u boljem položaju da Italiji da ono što ona želi kada je general Luigi Cadorna u srpnju 1914. imenovan za načelnika glavnog stožera, nakon smrti svog prethodnika Alberta Polija, on je počeo spremati svoju vojsku za rat protiv Francuske. To je bilo u skladu s talijanskim članstvom u Trojnom savezu, ali suprotno diktatu geopolitičkog položaja i sklonostima vlade. Zemljopisno je Italija bila pomorska sila ovisna o pomorskoj trgovini i ranjiva na britanski pomorski pritisak. Ideološki ljevica je preferirala Antantu. Talijani su morali izbaciti Austriju sa svog poluotoka kako bi 1860. postigli ujedinjenje. Odnosi između tih dviju sila bili su okarakterizirani više neprijateljstvom nego suradnjom, a i mornarice koje su prije 1914. gradile obje države bile su stvarane za upotrebu na Jadranu, dakle bile su stvarane za sukob tih sila. Ministar vanjskih poslova Salandra nije imao problema interpretirati austro-ugarski ultimatum Srbiji kao agresivni čin i to je Italiju oslobodilo obveze prema Savezu, te je ona 31. srpnja objavila svoju neutralnost. Njemački poraz na Marni potvrdio je većini Italijana mudrost tog poteza, ali to nije značilo da je izrečena zadnja riječ. Kad Orna je počeo pripremati svoju vojsku za rat protiv Austro-Ugarske. Italija je sada bila otvorena prema onome koji bi nudio najviše. Velika Britanija i Francuska tajnim londonskim sporazumom ponudili su Italiji velike teritorijalne koncesije ne samo na istočnoj obali Jadrana, već i u Egejskom moru, Maloj Aziji i Africi. Kada se Austrougarska počela urušavati i nakon što je u listopadu proglašeno stvaranje države Slovenaca, Hrvata i Srba, Italija je brzo krenula u osvajanje onoga što je je obećano. Rijeka je za Italiju predstavljala problem. Ona nije bila obuhvaćena demarkacijskom crtom, pa su u riječku luku drugog studenog prvi uplovili američki ratni brodovi, Sljedeći dan stigli su i francuski i britanski brodovi. 4. studenog u Zadarsku luku uplovila je torpiljarka koja je prevozila stotinjak talijanskih vojnika. Bio je to početak za posjedanja dalmatinskih gradova i otoka. Država Slovenaca, Hrvata i Srba nemoćno je gledala kako talijanske trupe zauzimaju istočnu obalu Jadrana. Pitanje razgraničenja na istočnoj obali Jadrana i pitanje rijeke dovešće do velikih sukoba na mirovnoj konferenciji u Parizu. Međutim, oko Rijeke i oko Dalmacije Wilson naprosto nije htio razgovarati. Tu, je, tu se veoma, veoma čvrsto postavio. Pregovori oko tih talijanskih zahtjeva su započeli sredinom travnja 1919. godine u velikom tjednu i Orlando je izjavio da se osjeća kao Isus Krist, dakle da ga razapinju. Nekoliko dana nakon toga, dakle nekoliko dana nakon Uskrsa, je Wilson objavio svoju izjavu. To je zapravo bilo obraćanje Italijanima mi je objasnio svoje stavove, zašto on ima takve stavove kakve ima. Italijani su bili uvjereni da je Wilson pod jakim utjecajem Jugoslavena, jel, koji su se inače jako uzdali u Wilsona, koji su mu često pisali, koji su smatrali da on može biti efikasna brana prema talijanskim presizanjima na istočnoj obali Jadrana, a talijanska presizanja su bila doista velika. Dakle, oni su zapravo htjeli pod svoju kontrolu staviti sve luke, ne samo rijeku, i ne samo luke u Dalmaciji, nego i Valonu, dakle luku u Albaniji. Zači čak zapravo relativno duboko, ne samo uzeti priobalje, nego zači relativno duboko. Dakle, ideja Italije je bilo potpuno gospodstvo nad Jadranom i pretvaranje Jadrana u neku vrstu vlastitog velikog e, jezera i eliminacija bilo kakve mogućnosti konkurencije s druge strane Jadrana od novonastale e, jugoslavenske države. Nakon što je Wilson objavio u svoju izjavu, dakle taj svoj stav i o tome zašto je on e, protiv e, talijanskih zahtjeva. Nekoliko dana nakon toga talijanska delegacija se povukla sa Pariške mirovne konferencije, to je bio trenutak goleme krize. Te konferencije posebno zato što se u otprilike isto vrijeme zbiva jedna druga kriza u pregovorima koja je vezana uz Kinu, zbog koje se moglo dogoditi da u nekakvom neželjenom raspletu je da se Japan povuče sa, sa mirovne konferencije, što bi vjerojatno dovelo manje više do, do sloma cijela konferencije. Međutim, nakon otprilike dva tjedna Talijani su se vratili, potpisali su versijski mirovni ugovor, s time što ga nije potpisao Orlando, a nije ga potpisao zato što je njegova vlada pala u parlamentu 19. lipnja, dakle 9 dana prije potpisivanja ugovora, tako da je Sonino bio taj koji je to potpisao. Orlando je zapravo bio jako sretan time što je srušena njegova vlada, time što ne mora on biti taj koji će staviti e, svoj potpis na dokument, kojim zapravo Italija uopće nije dobila malo ona je dobila direktno time još Tirol kasnije je još sa kraljstvom SHS pregovarala o, nekim drugim te teritorijima. Dobila je mjesto, stalno mjesto u sigurnosti u Ligi naroda i dobila je pravo na udio u ošteti od e, Njemačke. U srpnju 1918. godine Osmansko carstvo dobilo je novog sultana Mehmeda VI. Novi sultan je u listopadu imenovao Ahmeta Izet Pašu za velikog vezira, a iz vlade otpustio sve ministre iz redova mladoturskog pokreta. Izet Paša imao samo jedan nalog, sklopiti primirje sa silama Antante. Nakon trodnevnih pregovora 29. listopada tročlana osmanska delegacija koju je vodio ministar mornarice Raufbeg popela se na britanski ratni brod Agamemnon koji je bio usidren kod otoka Lemnos i sljedećeg dana i potpisala primirje. Najmoćniji ljudi mladoturskog pokreta, gospodari Osmanskog carstva u doba rata, Talat Paša, Enver Paša i Kemal Paša pobjegli su na njemačkoj topovnjači. 60 savezničkih brodova uplovilo je u Dardanele i pored utihlih topova obalnih baterija 13. studenog uplovilo u Istanbulsku luku. Tu nije bio kraj. Bernard Lewis u knjizi Pojava moderne Turske piše. Boravak generala Izet Paše na položaju velikog vezira potrajao je samo 25 dana. Nakon što je postigao primjerje, on je mjesto prepustio Ahmedu Tefik Paši, bivšem velikom veziru i veleposlaniku u Londonu, koji bi nadalo se bio sposoban pobuditi dobru volju kod Britanaca. U međuvremenu 8. prosinca u Istanbulu je utemeljena saveznička vojna uprava. Savezničke trupe okupirale su razne dijelove grada. Stroga saveznička kontrola uspostavljena je nad lukama, tramvajima, obrambenim položajima, žandarmerijom i policijom, a 8. veljače 1919. francuski general Franchet d'Espere, poput Mehmeda Osvajača prije nekoliko stoljeća, ujahao je u grad na bijelom konju daru lokalnih Grka. Arapske pokrajine carstva već su bile u rukama saveznika i obećana im je nezavisnost. Savezničke snage sada su počele prijetiti samim turskim pokrajinama. U svibnju 1919. u Izmiru iskrcale su se grčke trupe. Grčki premijer Eleuterios Venizelos na mirovnoj konferenciji u Parizu tražio je da se Izmir i područje oko njega pripoje Grčkoj. Tu nije bio kraj zahtjevima. Grčka je tražila da se cijela zapadna Anadolija pripoji Grčkoj i da tako Egejsko more postane Grčko unutrašnje more. Taj problem se rješavao godinama i u nekoliko ratova. Dakle, mirovni ugovor s Turskom je potpisan u Sevru 10. kolovo za 1920. godine. Njime je zapravo Turska bila ponižena kao nitko. Dakle, Njemačka nije bila toliko ponižena versijskim mirovnim ugovorom kao Turska ugovorom potpisanim u Sevru. Ona je izgubila gotovo sav teritorij uvjetno rečeno neturski, odnosno onaj koji nije naseljen e, Turcima. Sve ono što je bilo naseljeno primarno arapskim stanovništvom, sve je, to je sve izgubila i svedena je tada ne baš, ali otprilike na svoje današnje granice. Dakle, što bi se reklo uski pojas oko Carigrada, odnosno Istambula i e, na Malu Aziju. Potpuno je izgubila nadzor nad financijama i kontrolom proračuna, potpuno je izgubila nadzor tim ugovorom nad e, financijskim zakonodavstvom, Otomanska banka je, dakle središnja narodna banka Turske je bila potpuno pod kontrolom stranom, a javnim dugom je upravljala tercet Velika Britanija, i javnim dugom Turske, Velika Britanija, Francuska i Italija. Zanimljivo da su ostali bili isključeni, a to je isključilo i one ostale koji su također uložili u turske državne obveznice, ali nisu bili iz Velike Britanije, Francuske ili Italije. Turska vojska je svedena na 50.700 ljudi. Kako su došli baš do 50.700, nije baš jednostavno dokučiti, ali eto, do te brojke su došli. A mornarica na 13 brodova, ali veoma zastarjelih brodova, od kojih su mnogi pripadali drugoj polovici, tom početku druge polovice 19. stoljeća. Turska je podijeljena na zone utjecaja, to su bila francuska zona utjecaja, talijanska zona utjecaja i grčka zona utjecaja, pa grčka zona odnosno Grčka izvela izravnu okupaciju Smirne, današnjeg Izmjera. znaci Bospori Dardanele su internacionalizirani, nisu smjeli biti blokirani. Sve je to dovelo do daljnjeg razbuktavanja turskog nacionalizma koji je počeo buktati inače bitno prije Prvog svjetskog rata, do snaženja Mustafe Kemala, budućeg e, Ataturka, do novog rata između Turske i Grčke, koji je zapravo završio onom zloglasnom, ako ćemo pravo razmjenom e, stanovništva, pa su Grci iz Turske, iz gradova u kojima su živjeli dvije pol tisuće godina protjerani, a isto tako su Turci protjerani iz e, gradova u Grčkoj u kojima su živjeli, čemu su oni u Solunu bili najbrojnija nacionalna skupina. Solun tada nije bio grčki grad. Grci su u Solunu po broju stanovnika bili treći, ispred njih su bili i Turci i Židovi. I sve to je završilo zapravo propašću e, mirovnog ugovora koji je bio sklopljen u Sevru i 1923. godine sklopljen je novi ugovor u Lozani koji je zapravo priznao novu republikansku Tursku. Godine 1897. Njemačko carstvo pridružilo se nizu europskih država koje su od Kine otele dio teritorije. Njemačka je te godine zauzela luku Tsingtao ili Tsingdao na poluotoku Shandong ili Shantung u sjeveroistočnoj Kini. Uoči prvog svjetskog rata u Tsingtao bio je stacioniran istočnoazijski odred njemačke mornarice, koji se sastojao od dvije oklopljene krstarice Scharnhorst i Gneisenau te tri lake krstarice. Odredom je zapovjedao admiral Graf von Spee. Kada je izbio Prvi svjetski rat, britanski admiralitet, koji je imao prvi cilj obuzdavanje goleme njemačke flote, zamolio je Japan, koji je bio britanski saveznik od početka 20. stoljeća, da obuzda djelovanje azijskog odreda. Hugh Strahan piše. 23. kolovoza Japan je objavio rat Njemačkoj. Japan nije imao namjeru održati svoje sudjelovanje u ratu ograničenim. Nikada nije ozbiljno razmišljao o slanju trupa u Europu, iako je 1917. poslao odred brodova u sredozemlje. Jednako tako nije namjeravao ograničiti svoje djelovanje kako su to zatražili Britanci. Odmah je krenuo u zauzimanje Tsingtaoa izvođenjem amfibijskog napada. Njemačka je smatrala da glavna prijetnja tao dolazi iz kopna. Njegove kopnene utvrde napravljene su kako bi zaustavile boksere, tajno društvo koje je 1900. organiziralo ustanak protiv stranaca. Napad preko kopna narušio bi kinesku neutralnost. Britanci su japanskoj sili od 60.000 vojnika pridodali dva bataljuna i prema tome sudjelovali ne posljednji put u tom ratu u narušavanju prava neutralnih država. Zbog tog su načela neutralnosti ušli u rat kako bi ga branili. 7. studenoga 1914. njemački se garnizon predao. Problem nije bio samo u tome što su Britanija i Japan narušili neutralnost Kine kako bi napali njemačke položaje u Tsingtau. Kina je ušla u prvi svjetski rat na strani sila Antante 1917. i njezin je doprinos pobjedi sila Antante bio puno veći od onoga koji je uložio Japan. U bitkama za Tsingtao Japan je izgubio oko 2000 vojnika. Kina je savezničkim ratnim naporima dala na desetke tisuća mladih ljudi koji su došli raditi uglavnom francuske tvornice kako bi nadoknadili nedostatak radne snage koja je pogibala na zapadnoj fronti. Prvi brod koji je 1916. iz Kine krenuo u Francusku s radnicima torpedirala je u sredozemlju njemačka podmornica – samo u tom potapanju poginulo je 543 Kineza. Međutim, kada je pitanje njemačkih teritorija u Kini došlo na red, odluke konferencije u Parizu nisu bile naklonjene Kini, govori povjesničar Tihomir Ponoš iz arhiva Srba u Hrvatskoj. Važna tema pregovore konferencije bio je Šantung, dakle područje u Kini, koje je prije Prvog svjetskog rata kontrolirala Njemačka tamo dobila koncesiju i to je bilo do 1914. godine njemačka koncesija. Izravno su oni imali pod svojom kontrolom 230 kvadratnih kilometara, ali su mogli kontrolirati bitno šire područje na kojem je živjelo otprilike 30 milijuna ljudi, što je bilo jako zgodno, jer je to bilo jako puno ljudi, jako puno jeftine radne snage i to je područje koje je bilo jako bogato ugljenom. Međutim, nakon e, izbijanja Prvog svjetskog rata Japan zauzima Šantung, preuzima taj teritorij od e, Njemačke, uvodi mnogo, mnogo oštriju upravu, to više nije bilo nizbrzo onako mekano kako je bilo u, doba 16 godina njemačke vladavine. Potpisuje e, dva sporazuma sa kineskom vladom, 1915. i 1918. godine, koje je kineska vlada na Paričkoj mirovnoj konferenciji odbacila jer je tvrdila, ne bez razloga, da su oba potpisana pod e, snažnim pritiskom. E, s druge strane, Japan je inzistirao, i to su bili oni trenuci kada je on sudjelovao na sastancima velike četvorke, na tome da njemu šantum pripadne. Inzistirao je po, svaku cijenu, po cijenu, ako treba, i napuštanja ovaj, e, konferencije. Wilson je bio apsolutno protiv toga, jer se to apsolutno kosilo sa njegovim načelom samoodređenja naroda. Za Kineza je cijeli šantung dodatni psihološki identitetski problem, naime Konfucije iz Šantunga. Wilson je bio apsolutno protiv, jer je to po svemu naravno ovaj, kineski teritorij, po tom načelu samoodređenja naroda to svakako treba ići Kini, ali je popustio. Jer se nije moglo riskirati da i Japan ode i na taj način je Japan ostao u Šantungu, a kao što znamo kasnije će se između dva svjetska rata proširiti zapravo manje više na gotovo cijelu Kinu i sukobi koji su bili prisutni i unutar kineske delegacije, tada su pokazali svu slabost Kine, su pokazali čak i neke glavne frakcije, osim komunista, koje će se sukobljavati u Kini između dva svjetska rata i koje će zapravo Kinu gurnuti i u građanski rad, dakle ne samo rad za oslobođenje od Japanaca kao okupatora, nego i građanski rat koji će zapravo objesniti u Kini sve do 1949. godine. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimili Miroslav Šeb i Lučanu Straga. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.